Jesucristo manta Marcos Jeljasjan. Punta Caj capítulo. Bautiza Juan porompi Willacosjan manta. Kunanmi hallarinin manta Willasjaikichik Dios pachurin Jesucristo manta alien noticia kunata. Dios manta Willaco Isaías mi Jesús man Dios pa janta. Hanmanta puntatam kachasaq willakukta. Paimi ñanta ALICHANJA hamunaykipa. Paimi purumpi parimachkan. Señor Señorpa NYANTA ñanta Purinan KUNATA derichaychik. Nispa. Juan Miruna kunata purumpi bautizaspan kainata nirja. Huchaykichikmanta wanakuspaya BAUTIZACHIKUICHI Chaynapi Dios PACHASUNAIKICHIKPA Nispa. Jodea laumantam Jerusalén llaqtamantawan, paita paita uyarej, Inaspa muchankuta sicuspanco jaco Chaymi Juan bautizarja Jordan mayupi. Juan Papachán karja camillopa pelonmanta rurasqa. nyatag mi carja jaramanta. mi mi carja ajarway uruchakunapiwan poron amijapa miski. runakunamanmi willarja. Nyuhamanta jipata mamunqa, nyuhamanta aswan atiniyo. Ñuqaqa kurkuykuspa usutampa watuliantapas manam pasqa hinachu kani. Ñuqaqa yakullawanmi bautizarhaykichik. Paimi ichaja chuya espirituan kichi, pa bautizakus hangmanta. Chay punchawkunapim Jesus lluqsirqa Galilea lawpi Nazaret llaqtamanta, hinaptinmi ta Juan bautizarqa Jordan mayupi. Yakumanta lluqsimuchkaspanmi Jesus junqayta rikururqa, anaqpacha kicharikuykojta, hinaspa Diospa Espiritunta paloma hina payman uraykamuchkajta. Hinaptinmi hanaqpachamanta nimurqa. Hanni kanki kuyasqa churi, hamraikum kusis kachkani nispa. Jesús tentas manta. Chaymantam Dios pe Espiriton Jesús ta purung mampusarurja, purung animal kunapa kasjangman. Chaypim karja en aptin hinaptingmi satanas paita tentarja. Ángel kunanyatagmi hamurjaku yanapagni. Jesús pa hallaris willakuy hallarisjangmanta. Kuanta karcelaroptinkom, Jesús Galilea oman rerja Dios pa' chakushan manta, alien noticia kunata uyakustin Pai minerja, tiempum muña Dios pa' chakunan tiempum hichparamunña. Uchaikichik chikmanta wanakuspayki chaskikuy chik Dios pa alien noticianta. Nispa. Chayuerukunata kunata jesús manta. Galilea juchapa patampi porichkaspanmi, Jesús ricororja Simonta waugen andristawan. Paikunam challwero kaspanko, challwachkarjako atarrayawan. Chaimi paikunata nerja. Jatiwaichik, challwachkaj hina runakunata huñunaykichikpaqmi, ateyta huskaykichik, nispa. Ni koptillanmi atarrayankuta sajeruspa Jesuswan pasarjako. Chaymanta pasarispanñataqmi, Jesús ricororja, pachorin konata, ota jacobotawan juanta, botepi mayanko alichachkachta... Chaymi paikunatapas nerja, hatiwaichik nispa. Chaymi taitan Zebediota conatawan botepi sageruspanko, Jesusuan pasarjaco. Demonio yohronata Jesús manta. Capernaum yachtaman charoptinkum, Samana punchawpi Jesus yaykurqa huñunakunanku wasiman. Hinaspam yachachirqa. Runakunañataqmi Jesuspa nisqanwan admirakurqaku, Diospa leynin yachachiqkunamantapas atiwanraq yachachisqanrayku. Chaypim karqa demonioyuq runa. Paimi kainata japarerja. Nazaret llaqtayuq Jesús. nyakari munanki ñuqaykuwan? Ñakarichiwanaykikupaqchum hanki, Ñuqaqa pim kasqaykita Qamqa Diosmanta hamuq mana uchayuqmi kanki. Nispa. Jesusñataqmi demoniota haqchaspan nerja. Upallay, hinaspa lluqsi kay runamanta. Nispa. Chaymi runata demonio taspiparuspan qaparistin lluqsirurja. Lliw runakunañataqmi admirasqallaña ninakurqaku. Imataq kayqa Imatataq yachachiwanchik aywanqa, mayna atayniyuqñama kay runaqa kunapas kasunanpaqa nispa. Chayllam Jesusmanta yacharurqaku tukuy Galilea lawpi Pedro Pedropa suegranta Jesus sanuyachisqanmanta. Unyunakunanku asimanta lluqsiruspan, Jesus rerja rerqa Jacobowan hinaspa Juanwan, Simonpa hinaspa Andrespa wasinta. Chaipim pa suegran, kamapi calenturawan kachkarja. me Jesús man huyarjako unjushan manta. Chaime Jesús asuikuspan, makin manta hatarirachirja. Hinaptinmi chaylla calenturan chinkaruptin, paikunata atienderja. Achka unjujkunata Jesús sanuyachishan manta. Inti sihaykuruptinñam Jesús man pusamurjako, kunata llapa unquqkunata dimuniupa ñakarichisqankunatawan. Llaqtapi lliw runakunañataqmi wasi punkuman huñunakaramurqaku. Chaymi Jesús imaymana rikchaq unquyniyuq runakunata sanuyachirqa. Wakin demonio kunata harjurqa. Ichaqa manam dejarqachu demoniukuna paymanta rimananta pimkasqanta yachasqankurayku. Galileapi willakusten Jesús por ishanmanta. nintin, punchautan manaraj achikiamuchkaptin, llaqtamanta Jesús hachung chunniqman rispa dios, tamanyakamunampa. Chaimi Simón, por Jesús, Jesusta maskaq Tareros Tariruspankuñataqmi nirqaku. Llapa runakunan maskasuchkanki, nispa. Chaimi Jesús Hakuchik hichpapi hillpapi llaqtachakunaman. Chaykunapipas willakamunaypaqmi hamurqani kay Pachamanja, nispa. Jesús Jesusmi puriq tukuy Galilea laupi huñunakunanku wasikunapi. Willakustin chaynataq demoniokunatapas runakunamanta harjustin. Liprawan unjo grunata Jesus manta. Liprawan grunan Jesús man asuykuspan, Qunqurakuykuspa nirqa. Munaspaykiqa allinyaykachillawayá, nispa. Chaymi Jesús paymanta llakipayarikuspa llachpaykurqa. Ari, munanim, alin yayña. nispa. Chaynata rimaruptillanmi, unquyninchinkaruptin allinyarurqa. Jesús ñataqmi chay runata pasakunampaq kachkaptinña sinchita avisaspa nirqa. Aman pimanpas willankichu. Moisespa kamachikushqanman hinaya, sacerdote sacerdotewan hawachikamuy sanuña kasqaykita. Hinaspaya ofrendata Diosman homoy, chaymi sanuña pas llapallanku kuyachanga. nispa. Payñataqmi pasaspan willakuyta qallaykorqa llapa runaman Jesuspa sanuyachisqanmanta. Chaymi Jesusqa mayla ullaqtamanpas mana rikuchikuspalla ñayayko. Payqa chunniqllantañan purig. Chaywanpas tukuy hinastinmantam runakuna Jesúsman hamurqaku.